това имам някаква важна работа и очекувам сега може да го шкрапнете светлото, точно нема да ми трябва. Да кажете, очекувам некои да ми се яде болница, не знам шо, такви работи. И ги разбереме сите него. Дешават се. На сите ние имаме, на нас ни трябват по някои такви работи. Ама съвсем друго е да но ще вика Джойс Майер да се чувствуваме толкова важни, да без нас света веки не може да се върте, ако ние не сме на Фейсбук, ако не сме на интернет, ако не сме, не знам, що приключени онлайн. Това ще тресавате. Некои други е толкова нелагодно се чувствуват, ако са далеко от Wi-Fi зона. Каза това не факт е за тоа што каков е тая отмор без, без да скрапаш. А вистински отмор ја е, е у Господ. Днеска стварно сакам да сборна за тоа дека во овај свет, во време, денешно имаме толку много, най английски се вика дистракции, пречки, што ти го отзимат вниманието. Се нешто ти текне у моментот, чека во да не, чека оно да не. И аз сум следал со луѓе, збореме, и нема, нема, и дури покрай тоа што и кажеш, демо, ти си изключил телефон, кој рече клинк, отиде, не смешно, отиде вниманието. Имаше скоро жена, християнка, ще окажуваше како заради тоа што пишувале СМС пораки додека возиле како настрадат, изгинат, едва и са осакатени целите. Докажано е на последния семинар, Милчина не е тук чисто да потвърдя и Даниела зборуваме, но за начините на размислование вика човеко факт е дека колко ние може да се залъжуваме. Ами я можем исто време три работи, пет работи. Ти можеш да се превърнеш от една работа за накратко, за да се върнеш на тази другата и да отидеш на трета и пак да се върнеш на първата. Ама не можеш, никакво не можеш. По сите закони на физиката едно тело стоя на едно место. Можеш да го тръгнеш от там и нещо друго да ставиш на това исто место. И е со мислите. Или си фокусиран, ай да речем, на Бог, или ке, си, ке ти дойде дявол и ке ти унеде, а, платата а човеко, а комшията, а проблемо. И ти секваш можеш да извоюваш нова битка, да се бориш от това, за да се вратиш. Зато викам тия такви модерни дистракции, такива пречки ще ни го крадат вниманието, може да видят употребени като трикови от дявола, за да ти наместо да се фокусираш на Бог, да чуеш от Бог, това ве охрабруваше пресно молитвата, Айде, Луген! Време е тук да се веждаме. Ти дома сигурно къде ще си ги опущаш работа ти си правиш, защото се сякаш нали, нормално. Това време си е. От твоето време с Бог, колко имаш тварно квалитетно време? Или е то да се помине? Колко е тварно да слушаме гласа Божи? И аз на времето морам да си признавам, беше много добър ученик. Е, имаше петки, ама обично четворки минаваше. Когато дойде до средна школа и почна тия евгенски години, къде ще одеш по-късно, па не отспам, па утре стане на съвайне. И се е случвало буквално, немаме телефони, па почвам да си църпам танка. И аз слушам ли, слушам, слушам. И после паметно ти лете, не можеш там, е, като ти кала. Какво викат, очи ти гледат, сърце ти плачат, спиди ти се, тук да гледаш, краваш нещо. Ага, ама физически си присутен а остави си, кой знае как, сумо, речното дух. И после и домашното, викам, не, не, не кажате за домашното. Какво бе не кажа? Я пращате и, друг, и другите викат, па кажа. Какво бе кажа, викам, аз беше там на часто нищо не кажа. Какво бе не кажа? Но ти слушаш, ама не чуеш. Затоа што него не регистрираш. Нека не ми се случи да луги на тая кривина што е после Босто не градската църква не ме справлявал и аз одам десно за ново село да ми возе буквално право у мене. Защото не можеш на две. Дори те гледала ка някой, ще я гледала, и се изпоплаши, извини, ти се изпоплаши после, зато, што се дешава такви работи. Малко кратко вниманието ти, што ви меси, меси да си пишуват и отиде. Колко стварно ни е битно да чуваме от Господ? Колко стварно се фокусираме на Него? или дозволуваме нашите мисли да отлутат на все друго. Сега да се нека Господ Исус некъде около 7-8 пати в Евангелията и плюс откровението исто е, все заедно около 14-15 пати има кажувано едно сборче кой има уши да слуша, нека, нека слуша, нека чуе. А така, а ние при очи Некои ще не може да ги видиме работите, да ги регистрираме при уши, каквото аз сите други слушнявали, ама и аз не съм чул. Очигледно съм отлутал на некъде, не ли? И не сакам то исто нещо да ви се случува и тук в църквата, затова не предупредува Яков, ке подсетам правата глава, 22 стих, ще вика, бидете извършители на Словото, не само слушатели мамейки се сами от самите себе си. Защо кой го слуша Словото, а не го извършва, той прилега на човек, кой го гледа своето собствено лице в огледало, ке се погледне, ке си замине и веднъж заборава каков е бил. Тук дори и все още е едно по-добро ниво. Това вика, слушаш. Да, слушам, ама забораваш. И аз говорим, дека е можно да слушаш, а да не чуеш. Правите разлика. Ага, слушна, ама тотално не е учи. Стварно ли кажа така? Кога кажа е за домашното? Я не е ли чу? Возборува за слушатели, да, ама. В смисъл, ако воя огледалцето, и, айде да кажем, ядел съм айвар, нещо си избричел обал, станал съм от спание и се погледна и видим, да, добре. Що файде ти сум констатирал дека има нешто, кога не сум го изправил. Нешто не извършител на Словото. Огледалото има цел да ми помогне да ми покаже какво сум и да ги изправя тия работи. Не нали така сборува за писмото, да се видиш себе си, каков си и каков трябва да видиш. Аха, и с Божия помощ ето то може да се изправя. И ги молам тия там девойки ще проповедат, освен мене, да взимат вниманието на някои наши слушатели на радиопрограмата. А, така. по пакте дека са по-интересни от сладки степи. за тоа. Значи, коя полза ги имаш, ако само седеш и нищо не регистрираш правото едно ниво, ще викаш и слушам, а не чуя. Коя полза, ако си го чул, ама не си го применил? пак е губение време. Ти си само физически близо те, айде да кажем църкват Или физически си има седе там пред Господ, колко да кажа, да речем, полоса, полса. Ако няма квалитетно време в смисъл на този е, Господ ми сборува, и не само ще го това за мене, за него може да види за някой друг. Опа, тогава съм канал на благослов за другите. Сакаме ли да видим добри слушатели? Знаеше, ќе мора да ги отстраняме. Е, не, не, трябваше да ја е имаше една карикатура, където овчичката се изтръгнала, сте видели да си до от модерните слушалки, телевизора, и оттам пастира вика, знаете, познава се вика, вика, вика, се чудам защо в последно време не слушам гласа на пастиро музика, телевизия, вестниче некое. така. Когато ти вниманието си го свърташ цялостно на все друго, ама не на това да слушнеш от Бог. Или ке се подсетам на една драма, вероятно и Даниела ти беше со мене и текне, кој на църква кашо улева човеко и се слуша джано отворен от надвор. Некој кучиња лаат, тука телевизора пуштен, фудбалски например коментатор од оваа страна на радиото, музика, джускат, о нешто зборе, некој друг дојде да му зборе нешто, на крајот на еден поден. Изкара го човеко, затвори го джамо, изключи го телевизоро, изключи го радиото и рече, кликна долу и вика, збори Господи, сега Твоя слуга може да слуша. Не слушай тук, сега може да слушаш. Сега, сега ти отдавам цялостно внимание, за точно няма такива дистракции. Ла, ла, ла, ла. Изберете си време от дено, дали на събрали, дали на вечер, където е най-убаво ке можете да му се посветите на Господ, да чуете от Него. Е, не, Господ не слуша нас, Он няма проблем с слушание. Ние имаме проблем с слушание на Божия глас да го чуем и ние него, да прочитаме на рада. И аз някой път се е случувало, пощара уж толкова рано на събрание да дойде динг, динг, динг. Гледам да викам, ни аз една кай баш сега не или някой друг, или нещо друго. по това да ги избегавам таквите времени, ако стварно сакам време, место, къщо няма да ти ла-ла-ла, да ти лутат работите. Айде да се подсетиме пак и на другите неща. Пате защо ни е важно това? Ке се повързвам с Пол, че беше зборувал у недела. Сакаме Божия водство, ли? Нали? Я верувам защото сме дойдели от църквата, сакаме Божия водство. Ако сакаме Божия водство, можем да се учиме сега на ситните работи, на по-малите работи, да поставуваш прашения пред Бог и да кажеш Господи, избори, трябваш ми за оваа работа. Да го купам или да не го купам да, не знам шо, да помогна на тази или да отидам на тази друга, или не знам шо. Нещо, викам и по-ситни работи. За да можеш толкова да си извеждаш услушание, да си го разпознаваш гласо на Твоя пастир, на Твоя Господ, за който дойде ред за големите работи, да не биде а, а, от Господ ли е, не ли е. А големите работи, вероятно ми, ще дойдат като сега а, в коя школа да се запишем средна, кой е факултет, у кое работно место, ми се та и та, у коя е земя да живеам, с кого брак, нели? Се сто по-големите неща. Дали да прифанам таа понуда или това понуда, или може би ке трябва да инвестираш като бизнес персон, личност, финансите, трябва дали да давам, дали да не давам. И зависи не само твоя живот, него и цялото семейство от този шок е направиш на тия пари. Мудри отлуки, не мудри отлуки, не ли? А Господ сака да не воде. Инако не ми се е наречал наш водач, ако ние не го прашуваме, не го слушаме. А какво, ако не го слушаме или сме го чули, а не искаме да го применим? Едностигчиш от последния месец патен ми се върташе цяло време, защото чекаше искрено да ви кажем да дойде първата можност, за да може да го средам някакви да го оставяме. Второ Тимотей 2.7. Вика така, размисли, Павле на Тимотей, размисли, що ти изборува и Господ ки ти даде да разбереш все. Верувайте ми, толкова едноставно стих, че толкова много мудрост за мен. Размисли, що ти изборам, Господ ки ти даде да разбереш се, що трябва. Господ ки ти ги откри работите. Ами ако не размислуваме, ако не слушаме, ако не се замараме за тоа што се зборува, нели? Ки биде прохуяло са вихором, така ли? Ами ние може да си седеме тука физички и да кажуваме да, тука сме слушаме, ама не може две работи у исто време квалитетно да се вършат. Или се слуша, или е било што. Все друго размисли. Кога чите Словото, трябва да се станеш да размислиш, добре Господи, защото ти точно ми изборуваш при кого Место, това е пасо, що сакаш да ми кажеш? Що на мене лично имаш да ми избориш? За моята ситуация, за моите проблеми, за моите прашения, за моите дилеми, кари да ода. Кажуваш ли ми нещо, Господи? Инако, ки биде, ми добро, прочитава го и, Нели, можел Бог преку Библията да сборя? Ми зборе Бог преку Библията на тия, що сакат да чуят, на тия, що не сакат да чуят. Не може да избора, односно не сакат да слушнат. Нема насила, Бог не е си силиджия. Размисли. Ако размислиш, Господ ти даде да разбереш. Застануваш ли да размислиш на Словото, кога го читаш? Даваш ли му шанс? Поставуваш ли прашенка? За разлика от било коя друга книга, Библията по тоа е Божи избор. Защото што автор е секојаш со тебе кола го читаш. И много лесно може да кажеш, Господи, Души Свети, ти си инспиратор на Во Слово, запишано, ти си ги инспирирал пророците, ти ми откри точно да знам, що значи во слово за тия луѓе тогава и што значи за мен, што значи за мен лично, како е аз да го применам, за да не бидам глупав само слушател, а не и извършител. Сакам да имам ползата. Ти можеш да дойдеш от 50 души, да речем, на службата. Един може да си отиде благословен, а може ти си те 50. Прашање е како дойдат спремни да слушат или да се друго. Затова викам, сакаме ли телефончето, сакаме ли интернет, сакаме ли... Пазите, ние имаме някакви грижи, всички ние имаме дистракции, ние имаме проблеми няма човек, ще не е нашъл. И много е лесно така седейки да момент да свариш себе си. Упс, чекал за тая аз. И се може да се вратиш назад. И пак после да ги вратиш назад мислите. И да речеш, чекай, защото усак ще го... С този охрабрил не само тук е на молитва, която имаме, железо со железо се острия, приятел на приятел му заструва погледа, викат изриките, много е по-лесно, много е по-благословено, ако имаш верни браки да излъзваш, чекай аз то точно не го чуй и после да днешка свакаш дека точно брат или сестра те окажува и имаш потврда и ти дека си ослушнал дека е така. Друго е ако си сам дома. Затова е предността на тия, що се обрах или се молят како семейство да кажат, а ти що имаш? И отеднъж като какво Господ ги воде сите 20, 30, 4, колко се молят заедно, какво Господ сбърва согласно на тоа како се потрудиле да слушнат, защото слушнале. А, значи, опрекаме ли внимание на тоа да слушаме, да размислуваме, да медитираме? Аха, чекаме, не ми е ясно баш ба оваа Гледате ли, колко малко две вечини и добре ще са тук, от момента ки ни бегат мислите, не ли е факт? Е, а сега замислите телевизия, радио, марш, жена, деца, дома, работа, бърче машина, гости, кучела, е, свекравата шуйка Мичо. А? Я че кучи на него му текна го одма. Какви асоциации? Да. Каза се, речеме, Марко 4 глава, Господ Исус од тие 16 места што се зборува за оно кој има уши да слуша, он им кажува параболата за сејачо на здравје и ја завршува параболата за сејачо у 9 стих и им рече кој има уши да чуе или да слуша, нека чуе. Нели е глупово. кога ги гледа дека сите тие што доси таму на брега пред да се качал на бродчето, пред да им каже според бъта за сеячо, да каже, кой от вас има уши? За мен е малце смешно, да, ги да наричам и глупо. Кой има уши? Па и Господ Исус и така точно знае кой има уши. Ама, ама не се работи само за ушите, само за слушанието, тук и за приманието на това. Кой стварно слуша, кой стварно прима, колко, колко е човек отворен да чуе Упс, века воя е да си имате со Господ, пазите. Разбирате ли дека Словото оде да сече до интимни работи? Ти сега моментално мислиш, мислите може да те летат, шепкаме си, кажуваме си, бегаме, вакаваме, кар. И оп! Господ сече. Затоа што упраши. Ако тука не се, не се изтренираме да слушаме фокусирано размислование, дома сигурно нема. От и сега е част, от школския час, къде ще трябва да се научи лекцията, какво да чуеме по-обало от Господ. И там 20 и, и кой стих добавя? Истата тая четвърта глава. Девети. Айде, айде, айде. Аз не 28. 23. 23 ли е? Фала. Да. И им рече, 23. А ако некој има уши да слуша, нека чуе. А 24. кажува и им велеше, внимавайте на она, що слушате Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери и ќе ви се предодаве. Зашто кој има, него ќе му се даде. А кој не, нема, а да ме напри место за да отидат. Кој нема, од него ќе се одземе и она што има. Сега, каква е връзката меѓу тоа да кој има уши да слуша, нека чуе? Внимавајте како слушате и со тоа Следното ще го читаме, кой има ке му се даде, а кой нема ке му се отземи, то ще има. Без слушание нема Нема разбирание, нема информация от Господ, нема да примаме Словото, откровението, шо и да е тоа, шо Господ сака, читаш Библията и не можеш да чуеш, не, не обръкеш внимание. Ако не чуеш квалитетно, Нема нови откровения, нема нови разбирания на Словото. Разбираме ли? Да. Зато ще не посетуваме внимание към предходното, ще го прочитаме 2 Тимотей. Послушай и размисли, защото изборуваме Господ ке ти даде да разбереш. Ако се задръжиш на това, Господ ке ти го умножи, ке ти придодаде и още повече. Да. Ако не, и тия предходните откровения ке ги обезценеш, обезвреднеш и ке отидат тук така. Разбираме ли се, защото ни трябва внимателно слушание, слушание на Господ. И на го ки лета памето и толкова ки имате полза, вие самите. Од оно што се сбрува, од оно што се чита, од оно што се што сами го читате. И некој се види, ха ха ха, тра, беше на църква. Е добро да ја има време со Господ. Да, ма која е ползата? Изгубено време, мртов капитал, напразно потрошено време. И то е жалното, що некој кога дојдат от црква, како може тај ден да биде благословен, тај други да вика, нищо фајде. Истиот проповедник, истото слово, исто... А, разликата била у главата, на срцето и спремността да, да се да. чуе од Господ. Како е можно двајца да им дадеш задача, да речем, утре сите прочитајте четвртата глава од Марковото Евангелие, некој ќе дојде, вау, со реферати, тоа и тоа и тоа и тоа Господ ми го откри, а нека ги рече, бе, що да кажем тук... Няма нищо. Няма нищо посено. Зборува за това колко сме гладни и колко сакаме да чуеме от Господ. Затова Бог не охрабрува тия, Господ Исус не охрабрува тия 15 от прилика пати на сборчето. Кой има уши да слуша, нека чуе. Имаш ли уши? Да. Слушаш ли? Да. Слушаш ли от Господ? Дай Боже. Амин. Инако ќе ни биде напразно. Се казвате ли се, айде, за да не се задржува много, дека една друга реченица, исто така, Господ Исус охрабруваше своите слушатели да слушат по-внимателно, користейки го вистина, вистина ви вел. Вистина, вистина ви вел. Некои твърдат дека на еврейски тавове као амин, амин. Стварно. Оно што би рекле неверните живи мајка бе, стварно кој ти кажам бе, стварно е така, нели? Као, во што ќе ти окажам, стварно е вистина. За да ги охрабре слушателите во што следи или во што ви го кажае жива вистина, обрните внимание. Господ Исус исто така сака да ги подвеше со жолто, како ние шо ви правиле со флавастер на некој стихови. Слушайте луѓе, слушайте, обърнете внимание, това е важна работа. Аз, yes, е, наскоро ке пътуваме ние за Турция. Господ нека е благословен. Верувам дека Господ ке ме чува. Не дай Боже да се деси, да не се видиме никуш. Ово ке ви биде важната лекция в живота, що сте научили или не сте научили. Ти само стануваш со Господ со твојот пастир, наравно колку е пастир е прашен индивидуално за секој ден, колку ти си научил да го слушаш Бог у животот. Кај што нема мама, тато, бато, кя нема црквата, како ке се снајдеш у важните животни одлуки, каде да одам, што да правам, Нели речеме со кого, на која е школа, која е работа, како, да инвестирам ли, не ли? И трябва ти Господ, трябва ти мудростта може на нещо, гледа се, знае се и знае най-доброто за теб. го брах, не е лечен за тинейджерите или младите или по-старите. Пак се повързвам на ношо, полка с борба. И вярвам дека има мудрост усе това. Не случайно Господ ми остава и към този че последния месец. Размислуйте, размислуйте, слушайте, медитирайте на сбора Божия. Господи, откри ми, сакам да знам. Постовувайте прашим. За жал, съм кажувал дека много луѓе се однесуват у смисла на тоа на молитва нели кога отидат. Господи, мене ми треба тоа, тоа, тоа, тоа, купи ми, оздрави ми, бласи и децата и трак. е на шалтерот. Чао, Господи. Ама чекай, нели, постави прашање. А, така. И аз съм имал такви особи, ще викат, и аз сакам нещо да те прашам, ќе го поставят прашањето и си продължат, продължат, продължат, продължат. И Я още спомням. Абе, сега ще да кажам, да отговоря на прашенето и после сваки му створени такива особи не е до, до да чуят, сега да бъдат слушнати. Не е толкова да поставят прашенето, да си малко излотира, да си каже, що и лежи на сърце и размислованията и си такива работа. И аз се надявам дека ние оствари него, може би не е точно, прострираме Господ, со тоа што ќе кажеме Господи, ти ми за ова и ова работа и после трак шалтерот да затворен и си одеме. Туку ќе останеме и да чуеме, да му даме пер шанс да избори. Тоа што глупово е да поставиш прашања да не чекаш од најмудрата личност у вселената. Самиот Бог, твојот небесен татко што сака да те води, што сака да ти избори, што сака да ти покаже колку те љубиш, што се грижи за тебе. Што има добри планови. Некои има кажано, мислам дека беше на Том Сойер, то свикше автору. Марк Твейн. Вика, еднъж како си се родил два най-важни дена. Првиот ден е тај кој си се родил физички, вториот ден кој откриеш зашо си се родил на тази земја. Кој откриеш Божиот план за твојот живот. Која е смислата? Зашо сум јас тука, Господи? е този човек няма да ти го каже, освен не, нали, не, не, не може, дай Боже да са пророци. Да има и да каже така, ама по-добро е ти самия да слушаш от Господа, да прочиташ от Господа, да ти биде откриено, да си по-съзнаеш. И исто, ще е една реченица, защото се надявам тук я запомнете. аз имам слушан от пастор Пейчо, някой кажуваше дека бил Јонкичо, вика, тайната на успехот да чуеш от Господ и да се покориш. Точка. Просто како графче. Да чуеш от Господ и да послушаш, да се покориш. Да, Господи. Ама може ли некојаш ние како луѓе се со стара природа внатре, викаш ами да чуем, ама ако не ми се свига тоа што ќе го чуем од него, тоа што ќе го прочитам, ако рече смени го живото, ми добро, за моје добро е. Еле ако си христијанин, по-добро да минуваш, да видиш онаков какво ще Бог сак. Наместо и ке, ќе слушам ама, ама. И ке чуеш некогаш, како речеме Яков правата глава, само слушатели, ама не извършители на Словото. Колко слушаш от Господ? И колко си му послушен на Господ? А? Не е само да се чуе, не ли? Него и да се спроведе на дело, да се послуша колко сме слушатели. Чуеме ли? И дали сме извършители на то Слово, защото сме го чули. Няма Господ намера да си губя време с некои. Ке повторя, ке повторя. Знаете ли откровението, вика има едно стихче, кой ще вика, сети се, каде си паднал покай се и върши ги поранешните дела. Нема за таквите луѓе нови откровения, нови планови, нови работи, додека не ги изправят там последните, последната станица, кај што беше за страна. Мора да се очисте, може прости ми во не беше уред. Е, после се изчисти човеко, дигне се сега може да чкорам напред, ли? После пагянието. Така да, ајде уште ово нещо от изреките, третата глава, защото са много цитирани стихови, со толкова е завършиме. Трета глава, 5 и 6 стих, вели, по сите свои патища размислувай за него. Той ги ти ги покаже твоите патики. Не сметай се себе си за мудър, имай страх от Господа и бега от злото. Все, що ке правиш у живото, размислувай за Господ. Што кажаме на почетоко? Се да се второ Тимотей? размисли за лошо и го зборува Словото Бог. И Бог ќе ти даде да разбереш. Застани размисли. Некош брзаме много во одлуките. Е така мора да видите. Некош го третираме него како ово се моите планови за моја живот, Господи сега подпиши. Ти согласи си, ти кажи, ами не бе, обратно трябваше да види. Опс, Господи, кой беше точно на секој чека Твоя план за моя живот? Амин. И аз трябва да кажем амин на неговия план. Не е обратно он да се сини и он да подпише, а да, добре, съгласувам се. Или Бог го има най-добрия план. Най-добрата особа за брак, най-добрият бизнес, най-добрият факултет, най-добрата школа, най-доброто место, град, село, къщи трябва да живе земя. Защото трябва да вършиш твоята служба, твоя дар. Господ ги има. И не трябва ние да ги измислуваме, да ги не знам, що чеках я е, сакам да бидам таков. Тук Господ да те воде, да ти открие и ти да речеш, важи, Господи, аз съгласувам, ами, ами нека да биде ами, така. Ами. Значи, и аз да кажам на, на неговия план, аз да се съгласам. Е да, ще пак речем, това може да не ми е баш по кеф, ама ако откриеш всъщност дека то е стварно Божия план за твоя живот, ти се чувстваш като риба в Зато е лесно на проповедниците, зато ще са повикани. Зато е лесно на славителите, зато ще са надарени за тази работа. Зато е лесно на отредени луги да евангелизират на улица, зато ще са повикани за това. Едностранно одеш от твоя повик, от твоята дарба, от твоята служба. Не се мачиш, ух, ах, тежко, не можем, сакам да видам е тъй. Не, Бог има оригинален план за теб. И добре да си го знаеш местото, времето, начинът, какво ще трябва, Господи, Твоя план. Е, ама за това, кој ще кажам, треба сите дистракции, омија пречки, ще ти вниманието. Да си ги заострим очињата. А, така, ушињата, очињата и да това послушаме. Сеќавате ли си дека римяните 10 глава 17 стих верата иде от слушанието. Ама не завършу тук. То слушањето на Словото Божјо. Амин? Ами, ами. Забележувате ли дека има два пати слушање? Защо е така? Отиваме в Русия. Да чуем и со лево и со десно. Не, да чуем и с физическите уши, ама да чуем и с духовните уши. Кого примаш стварно внатре. От Иречеви преска може да влезе от едното и да излезе от другото. И аз ви кажа, пример, и аз беше там от реална част. Това ли да дадена от домашна професорката? Кога е го кажа? Ама ако го сванеш сето то, ако то улезе, има деца, що са толкова паметни на, на часо. Аз съм слушал за такви. На часо учат. И вика, после сега повторя лекцията, защото толкова внимателно, квалитетно, фокусирано с... Попиват сугери. И, и ония, кои ще... Нали, памето на 200 страни. Затощо е такво времето, я може да ви разбера. Нали, сите ние сме били по-млади малци и, и насити ми е интересно, пак по вълна. Ама мора да се фокусираме. Посебно, сакам да ви кажам вашата връзка с Господ. Тръгнете се на страна. Се, що ти краде времето от Бог е твой ни приятел. Па макар и да е телефон, и да е интернет, и да е фейсбук, и да е приятел, и да е не знам кой. Ама, он... Все може да си употребен за Господ. Все си има свое време под слънцето. Ама баланс уравнотежие. Ко претера, ко забега од уравнотежието, веќе непријател станува. Скавате се полошо кажа, само пораки ти ги вика изключи, тия чатовите, веќе ми е полесно, имам повише време. А шо ке биде као Зоки Плашо кажуваше, јас пусти еден месец мај од тај Фейсбук и викам чао. Или ќе го потребувам кој што треба, или нема иш да го потребувам. Е, па одлучи да го потребувам она како што треба. Јас и мојот дом, јас и мојот Фейсбук ќе го користим Ели, за слава на Господ, ти му слушаме на Господ. Слушаме ли от Господ? Сакаме да биме послушни. Айде охрабрите се да се открие Божия план. Да слушаме верата, дека расте со тоа ще слушаме и со физичките уши и со духовните уши да се примат. И аз ги ви кажам, таков благослов беше за мене на времето, когато трябваше касетите, аудиокасети имаше на времето, сега са цедиња, за кратко време, преки изтикови кибилт. Сите тия музики ще ги имаше предходно, за да дошъл Евангелски вика, той е скъл. ти можеш да смениш твоя живот, да изфърна се, да изкършиш, да се отречеш. Вика, не, не, то може нещо, той е степен капитал, добър направи. Излепи ги тия касети да възнив. Я направи първата Библия в Македония. Изчитаме и аз и моята сопруга, Новия Завет, дел от Стария Завет и да може всеки вечер да си легна и да си пушна за то, защото е, гледате, почила и ден днес към съм и това време и не можеше да баш така да читам, ама колей на после и така да се опущам и да ужирам Божието Слово. То помогна да се акумулира, да слушам физически, ами да слушам духовно и да давай откровеният, разбиранието на Словото. Колко размислуваш за Словото? Колко слушаш от Словото? Господ нека е благослови. Аз няма повече да се задържам. Само се надявам дека овокино е храбе да ги тръгнем на сите пречки.